չի սահմանափակվել լոկ հայտարարություններով։ Ընդհանրապես իրենց հայտարարությունները ոչ այլ ինչ են, քան ծրագրերի բացահայտում։ Այցելելով օկուպացված, զավթված Բերձոր, նա վերջնագիր է փաստորեն ներկայացրել Արցախին, նշելով, որ գործող նախագահը, ազգային ժողովը, կառավարությունը պետք է ընդհանրապես ծրվեն, հանձնեն իրենց պարտականությունները եւ պասեն տեսնեն Ադրբեջանը ինչ է որոշում իրենց ճակատագրի վերաբերյալ շատ ահավոր բարդ իրավիճակ է եւ մենք ինչ պետք է անենք սկզբունքային կանգնենք եւ ասենք սա մեզ համար անընդունելի է դիմենք միջազգային հանրությանը ռուսաստանին տեսնենք վերջնական ով ինչ է մտածում վերջը մեր այդ զարգացումների մասին նախագահ Էրդողանը շնորհավորել Ադրբեջանի անկախության օրվա կապակցությամբ նշել, որ իրենք երկու պետություն են, մեկ ժողովուրդ։ Ընդհանրապես խոսելով Թուրքիայի մասին, պետք է նշենք, որ ամենակարևոր իրադարձությունը այնտեղ այն էր, որ նախագահ Էրդողանը կրկին վերընտրվեց երկրի ղեկավարի պաշտոնում, ինչի մասին մենք խոսել ենք ձեզ հետ եւ կանխատեսել ենք։ Նա ստացավ 52% ձայների իր հիմնական հակարակորդը քրիջդարողում 47%, այսինքն մոտավորապես 5%-ի չափ է։ Ստեղ խնդիրը որն է, որ նախորոք, երբ որ նրանք կազմել են դաշինք Էրդողանն ու ուրեմն երրորդ տեղը զբաղեցրած տեխնացուն, որի մասին մենք շատ ենք խոսել, հիշում եք, չէ, Օհանը, Սինան Օհանը, եւ իրենք չի բացառում, որ նույնիսկ կեղծած լինեն ընտրությունների արդյունքները, բայց այդ 5%-ի չափով կարող են դա արդարացնել։ Ինչը սпасելի է։ Վատն այն է, որ Ադրբեջանը ել ավելի մեծ դիրքեր է ամրապնդում Թուրքիայում։ Ասեմ, որ Էրդողանը նաև հայտարարել է, որ առաջինը իրեն շնորհավորել է Իլհամ Ալիև։ Իրեն շնորհավորել են նաև Մեհրիբան Ալիևան, նույնպես օգտագործելով երկու պետություն մեկ ժողովուրդ կարգախոսը։ Իսկ Ստամբուլի Գալաթայի աշտարակը ներկել են Ադրբեջանի դրոշի գույներով, այսինքն ֆոտոէֆեկտներով, չէ՞։ Սա նույնպես ցույց է տալիս ինչպիսի Ուրեմն նշանակությունն է Ադրբեջանը Թուրքիայի համար։ Ընդհանրապես Բաքվում էլ են շատ մեծ տոնակխմբություններ տեղի ունեցել մարդկանց շարքերում հասարակ նույնիսկ միգուցե կազմակերպված է նաև պետության կողմից Թուրքիայի նախագահի Էրդողանի վերընտրության կապակցությամբ։ Ոչ միայն իրենք են հրճվել, այլ նաև բազմաթիվ վարձկաններ Սիրիայում, Իրաքում, որոնց սատարում է Էրդողանը։ Բայց այ օրինակ քրդաբնակ շրջաններում ընդհակառակը բողոքի ակցիաներ են եղել, որոնց միջամտել է ոստիկանությունը եւ ծրել այն։ Ուկրաինայում հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան, ամենաերևի աղմկահարույց եղել է այն, որ ԱՄՆ կոնգրեսական Լինսեյ Գրամը հայտարարել է, որ ռուսները մահանում են եւ սա մեր փողերի ծախսման ամենաարդյունավետ արդյունքն է։ Ну բնական է, սա արդեն նացիզմ է եւ այլ չէ ժողովրդավարական երկրին այդպիսի քայլեր եւ այդպիսի հայտարարություններ անել։ Ի վերջո դու կարող եք ունենալ վատ հարաբերություններ Ռուսաստանի Դաշնության, բայց հասարակ ռուսների մասին ինչ կարելի է, ինչի պետք է այդպես խոսել։ Իմիջալյոց հիշեցնեմ, որ Լինսեյ Գրամը այն կոնգրեսական էր, որը վետո դրեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման ճանապարհին մի քանի տարի առաջ դա այն մարդն է, որը թուրքամետ է եւ միշտ սատարում է Թուրքիային, այդ թվում նաեւ միշտ կողմնակից եղել, որպիսի F-16 կորցանիչները ամերիկան նաեւ տրամադրվեն Թուրքիային։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինային առհասարակ, ապա վերջերս մի հետաքրքիր տվյալ հրապարակեցին 1990 թվականի համեմատ Ուկրաինայի բնակչությունը կրճատվել է մոտ 15 միլիոն մարդով։ Եթե 1990 թվականին այն եղել է 51.6 միլիոն, 23 թվականի ներկա ժամանակների ընդամենը 36.7 միլիոն։ Հետաքի զարգացումները տեղնեցան Իրանում։ Իրանի նախագահը ողջունեց Օմանի սուլթանին, ով այցելել է Իրան եւ երկկողմ հարաբերություններ են քննարկել այնտեղ։ Աфghanistan-Իրան հարաբերությունները շարունակեցին վատ թարանալ նույնիսկ սահմանային միջադեպեր տեղ ունեցան, կան զոհեր, վիրավորներ, իրավիճակ իսկապես այնտեղ բարթացել է թեպետ ասեմ որ արդեն իսկ սկսվել են նաև բանակցությունները եւ այն որ մի շարք օրինակ Թասնիմ ընկերությունը հայտնել է որ միջադեպը եւ այդ պատերազմական գործողությունները եղել են պատահական, որտեղ իրանացիները կրակել են թմրամոլների վրա, թմրանյութեր վաճառող մարդկանց վրա, իսկ տալիբները կամ աфghanական կողմը իմացել է թե իրենց վրա են կրակում եւ դրա համար պատասխան կրակ է բացել, այսինքն ստեղծվում է արդեն նախապայմաններ բանակցությունների եւ հարթեցման համար։ Իմիջալոց նաեւ դրա մասին խոսել է Իրանի ներքին գործերի նախարարը նշելով, որ փոքր այսպես միջադեպ է եղել եւ հիմա իրավիճակը կայուն է։ Տեսնենք ինչպիսի զարգացումներ տեղի կունենան հետագայում։ Այսպիսինն էին թանկագին բարեկամներ հիմնական մի շարք զարգացումներ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ հաջորդ հաղորդումների ժամանակ։ Պինդեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։